Ako po si Rona, 21 years old, tiga Marikina at palagi po akong nakikinig sa inyo mula sa podcast at dito sa YT channel habang ako po ay nagtatrabaho. Ang aking ibabahaging kwento po ay karanasan ng aking ama nung kanyang kabataan. Hello sa inyo, Sindak Stories. Sabi niya, <laughs> naligaw siya dito. Uh, this is my first time na mag-share ng sariling true story This is about justice served beyond life. Sabi po ito ng ating sender na si Nina. Good day, ako po ay isang silent listener at uh, jam ko sa office ang inyong podcast. Maraming salamat po. Uh, been listening to you, sabi niya dito mula sa PNA and I just want to share my dreams a long time ago. Nakapagbahagi po kasi kayo noon Sir Red ng isang kwento dito rin sa SHS tungkol sa mga patay na relative or someone you know na humihingi o kaya inaabot ang kamay mo. At ito po yung aking kwentong ibabahagi. Ang kabuuan ng kanilang kwento, Rona, si Ninya pala, Ninya hindi Nina, Ninya at Menchi atin pong subaybayan at pakinggan dito sa Yo Yo Yo! <laughs> Alam niyo na, subscribers, Silakbot Stories, syempre kasama po ninyo, ako si Red. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Habang papapasukin muna natin ang mga sumusunod, happy birthday kay Josel Muguela Muyela ba ito? <laughs> Nakakabulol naman yung apelyido niya. Muyuela. Ayan, happy birthday at na-receive na daw po niya ang kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat sa repeat order at sa palaging pag-order na rin. Ato si Simply Kim 2131 4 days ago, subscriber natin. Sabi niya, uh, your channels kept me sane lalo na nung lockdown daw. And uh, sila daw po yung my go-to channels everyday at tayo daw ang lagi niyang kasama anuman ang kanyang ginagawa. Thank you sa lahat ng inyong production team. Uh, sana din po ako ay makapagbahagi soon ng aking sariling kwento. Salamat dito kay uh, uh, Simply Kim. Yun ang kanyang tag. Thank you! yung kanyang pangalan po sa YouTube. At ito si RRDC, ito na-miss din natin tong taong ito. Nako, ang tagal din pong nawala. Anyway, sabi niya, hope all is well. Nakakatuwa po na magbalik kinig sa page ninyo. Ang dami ko tuloy na-miss na true subscribers horror stories at talagang in-scroll ko mula 2022 yung episodes. Ngayon po ay balik na po ako dito sa Pinoy Horror Radio at dito syempre sa channel and maiba ako si Red. Sabi niya, gusto ko talagang itry yung kape <laughs> ni Lola Trinidad. Nagsisend ba kayo over overseas. <laughs> Tingnan na lang po natin, maki-coordinate na lang po kayo sa HTV merch sa Shopee. Pero usually ang ginawa kasi namin nung nakaraan, lalo na kay Miss Presi Operio, nakarating sa kanila sa Spain dahil nag-vacation dito yung parents nila uh, sa Philippines. So yung nandito sila, sa Pilipinas saka sila nag-order tas dinala nila ito sa Spain pero I don't think kung aabot ata sa Canada ka ba anyway uh, paki-coordinate ka na lang po sa admin ng HTV merch and maraming salamat po anyway ang ating unang kwento siguro naman ay complete attendance na po tayo nandito na po ang lahat hindi ko na pahabain pa dahil pinatikim ko na yung isa sa ating mga ikikwento dito ngayon sa SHS at ito ngayon ay ang kwento ni Rona. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito po ay karanasan ng aking ama noong kabataan pa po niya at siya pa nga ay nanliligaw sa mama ko. Nung time kasi na iyon, lasinggero at basagulero po si Papa kaya ayaw po siya ni Mama. Pero bandang huli naman po ay sinagot din po ni Mama si Papa. Pakipot <laughs> si mama. <laughs> so tiga Samar po sila ni mama si Red at noong araw na yon ay noong araw daw ay palagi po kasing nag-iinuman itong si Papa at ang kanyang mga barkada. Dumadayo pa po sila sa lugar ng kanyang pinsan sa Marubay habang nag-iinuman o para mag-inuman. So habang nag-iinuman nga sila Napagkwentuhan nila kung may pag-asa daw ba si Papa kay Mama. Binibiro pa nga daw po siya ng kanyang barkada hanggang sa napunta sa katatakutan ang kanilang usapan at ito nga yung tungkol sa lugar ng engkanto na kung saan may isang barko ang dumadaong sa dako ng Samar at hinahanap ang lugar na biringan. May isang mamamayan kasi doon ang nagtanong kung ano nga ba ang pakay ng mga taong nakasakay sa barko at ang sabi ng isang lalaki na siyang nagmamaneho daw nito, meron itong parcela o parcel daw na in order at lahat daw po ng parcels na yon ay bayad na. Lakas maka HTV merch si Happy to ah. <laughs> Baka kape ni Lola Trinidad yung mga nandyan sa parcel nila. <laughs> Anyway, so ngunit, yung manong na nagtanong sa isa sa mga tao sa barko ay napatikom na lang daw po. May isang babae din kasi ang nagsabi na wala daw po doon sa lugar nila yung hinahanap dahil maaaring nasa ibang lugar. So kahit alam nila ang haka-haka o yung mga kwento tungkol sa misteryosong lugar na ito, eh ganun na lang po yung kanilang sinabi. Nagkunwari sila na hindi nila alam. Agad na umalis sa mga taong magdi-deliver sana ng mga in-order nila galing sa ibang bansa na mula daw sa Biringan City. And fast forward. Makalipas ang alas 12 ng hating gabi. So naubos na ang iniinom na alak ng barkada at maging si Papa. Doon na sila nag-decide na mag-uwian. Pati na rin yung pinsan niya na tito ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Albert ay niyayaya na siyang matulog para makapagpahinga sa bahay ng Tito Albert ko. Ngunit ang sabi niya ay susunod na lang daw siya dahil nabitin siya sa kanilang ininom. Sagot naman ng tito ko wala ka nang makikitang bukas na tindahan dito kuya. Uy, <laughs> bakit ganito? <laughs> mali, mali ata yung spelling niya. Sabi niya, oh, mas nakatatanda kasi ang aking ama sa T. <laughs> Ipakita mo nga, oh, hindi ko inedit to ha. Guys, hindi ko inedit to. Medyo natawa lang ako. Mapapakita rin natin mabilisan ha. So ayan ha, uh, mas nakatatanda kasi ang aking ama sa... Kayo na bahala magbasa. <laughs> Robot. eh, nagkamali lang siguro. Huwag kayo masyadong judgmental. Oo, oh, nagkamali lang siguro. Nagkamali sigurado to ng type. <laughs> okay, so ito na nga. Ngunit, ito na. Okay, move on, move on, move on. Kunwari wala kayong nabasa. Mga bata, kunwari wala nabasa. Anyway, ngunit, sumagot ang aking ama na meron pa daw na bukas na tindahan at hintayin daw siya at babalikan daw siya doon. So may daladala din daw itong si Papa na manyang. So ito daw po yung kanilang ang tawag sa alak na kanilang iniinom. At tumugon naman ang kanyang pinsan na sige. So habang naglalakad daw ang aking ama sa hindi kalayuan, namataan daw po niya ang isang bahay. Ito daw ay bahay ng kanyang pinsan. Pero may naaaninagan daw siyang sobrang liwanag at may nakikita pa siyang nagwawalis. So habang binabaybay niya ang daan, may nakita din daw siyang malaking tindahan sa gitna ng hating gabi na yun. May mga upuan at parang ito nga daw ay para sa mga may gustong ubusin yung kinakain or iniinom or in short, pwede talagang tambayan. Yung papa ko nung time na yon, inamin niya na ngayon lang niya nakita yung tindahan na yon sa tagal daw niyang hindi nakakarating doon. So habang nasa tapat na ng tindahan ng aking ama, nakita niya nang malapitan yung isang babae na nagwawalis. Nasa loob ito ng tindahan at bukas pa nga daw po yung bintana. Ah, ulit ulit, sorry. Ah, sabi niya nasa loob ng tindahan at yung tindahan ay bukas na bukas pero wala pong bintana. Ang gagawin ay ituturo mo lang daw yung gusto mo doon sa tindera. Sa pakiwari po ni Papa, yung kasamang tindera o kasama ng tindera ay walang iba kundi yung asawa niya at nag-iihaw daw ito. Nakakwentuhan pa nga daw po ito ni Papa at tinanong yung tindera kung meron din daw ba silang tindang manyang at sumagot ang babae. Meron po. At napangiti po si Papa matapos po na marinig yung tugon ng babae. Inutusan pa nga po ni Papa na ilagay nilang daw po sa plastic at is- lagyan daw ng straw yung iinumin para doon na lang daw niya uubusin. Nagbayad ang aking Papa at siya namang sinuklian ng babae. Agad na ininom daw po ni Papa sa tapat ng tindahan yung manyang na yon hanggang sa siya ay nakatulog. So paggising daw po niya ng umaga, nagulat siya dahil wala na ang tindahan doon at malaking puno na lang daw ng balete ang kanyang nakita. Nakasandal daw siya doon pero naaalala niya na sinuklian siya ng babae. Kaya bigla po niya itong hinugot sa kanyang bulsa pero pagtingin daw po niya ay puro dahon na ito. Dito ko na po tatapusin si Red ang kwento at sana po ay naka paghatid ako ng konting kilabot sa inyong mga tigapakinig. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat dito kay Rona kahit nagkamali siya ng spelling. <laughs> <laughs> oh my, are you crazy? Siguro nagmamadali siya. Okay, so kunwari, or ah, move on na tayo guys ha. Ah. Sabi ko na nga ba, eh, dito dito pupunta yung uh, plot ng kwento niya eh. Uh, sabihin na lamang natin, ano, hindi natin ko-questionin yung uh, kung gaano katotoo yung kwento ni Rona pero sabi nga natin uh, marami na po kasi tayong mga story na nadidinig patungkol dito sa Biringan which is ilang beses na pong na-debunk at sinasabi baka nga daw nagkamali lang kasi noong unang panahon hindi uh, imbes na bi- imbes na borongan o borongan paano po ba yung pronunciation paki-correct na lang ako uh, Biringan ang nailagay daw sa mga parcel na yan kaya baka simula daw noon since hindi nga daw mahanap at wala nga daw talagang existing na ganong klaseng lugar kaya parang tinuring siyang misteryosong lugar. May mga vlogger din tayo nakikita na mga parang nakarating na daw sa Biringan. May mga kwento din tayo from other, syempre mga ah, kapatid natin sa horror community tungkol sa mga Biringan. At alam ninyo kung ano na ang kwento tungkol dyan. Dito rin po sa ating channel, meron na rin po tayo na i uh, kwento tungkol sa mga ito sa Biringan, yung mga sabi nga nila, yung mga nandoon, mayayaman. Ang ganda ng lugar na talagang walang wala sa lugar natin dito sa ating mundong ibabaw. So parang halos lahat daw doon mapuputi, makikinis ang balat pero wala silang yung kanal sa uh, alam niyo dito sa gitna ng ilong tsaka sa bibig, 'di ba? At yun yung sinasabi nila na kapag ganun daw eh engkanto. And ito ring kwento na nadinig ko dito sa ating first sender yung tungkol doon sa tuyong dahon, mga ganyan. Uh, una ko nadinig yung ganitong klaseng senaryo doon sa parang taxi ata yon, 'di ba? Na parang sinuklian siya ng akala niya barya yon, ang dami as in papel na pera or baliktad. Tama ba yun par? Parang ata may sinakay yung taxi driver. Ito ito ata yung tamang version, may sinakay yung taxi driver. I don't know kung sa Thailand ito nangyari. Ah, uh, binigyan siya ng pamasahe, perang papel, pero nung kinabukasan, pagtingin daw niya, ito yung dahon lang daw pala. So parang ganon yung nagiging ikot ng story. So I don't know kung magkahalo yung kwento na ito or talagang sabihin na lamang natin na since wala tayo sa mismong punto nung nangyari ito, eh malamang baka ito nga talaga ay tunay na, nang, tunay na nangyari, di ba? Anyway, kayo man ba ay naniniwala sa mga biringan ni story, sabi natin dito. Meron nagsasabi na nahanap na daw nila at ito daw kasi malapit sa Romblon Triangle. Meron yung sinasabi na parang may point talaga na parang kung titingnan nga daw sa longitude, latitude, mga ganyan, ito daw talaga yung lugar na yon, mga ganyan, di ba? Ang dami na kasing nagsasabi, pero wala pa naman nakapagpapatunay. Sa kanila ako maniniwala kung talagang parang, halimbawa si paring RJ, uh, ah, kahit <laughs> ganda na example. Di parang RJ pumunta ng Biringan tapos hindi na siya nakabalik pero nakapag-send pa siya sa amin ng itsura ng Biringan. Baka doon ako maniwala, di ba? <laughs> Gusto namin pamigay sa engkanto sa mundo ng mga engkanto si paring RJ. <laughs> Biro lang. Pero maraming maraming salamat. At saka yung, ito pa yung mga nakasakay daw sa barko, mga ganyan. Uh, di ba? Marami din tayong kwentong nito. Sa Bicol, meron din to. Yung gininto ang barko ni Don, Don Juan ba yun? Basta parang ganon na ma- marami din daw nakasakay na parang ang yayaman, nagliliwanag sila sa gabi, mga ganon. So, hindi natin alam kung pinagsama-sama itong kwentong ito pero ang maganda, eh, kahit papaano, habang tinatype daw ito ni first sender ay nagkakape ni Lola Trinidad daw po siya. Oy, may steep coffee tayo guys ha. Uh, dark choco, meron na tayong flavor niyan at check out mo na yan. Silipin mo na ang ating HTV merch para makita mo yung iba pang available flavors lalo na tong steep coffee and I know meron na rin po tayo, ini na rin po natin ang kape ni Lola Trinidad corn coffee naman na may mangosteen po ito. So meron po tayong supplier nito at uh, napakabait at sana itry nyo rin po good for the health din po talaga lalo na itumagit ng klase mga kape kasi hindi na siya dinaan sa isang uh, process talaga na uh, kung ano-ano mga preservatives o kung ano-ano mga dinagdag na mga chemical as in legit talaga dito. So punta mo na HTV merch sa Shopee para nang sa ganon ay makapag-order ka at matikman mo na. Maraming salamat sa mga most recent na order po natin at maraming salamat din sa lahat po ng mga nakikinig at ngayon pa lamang po dumating. Mga channel members, pasasalamatan na lang po namin kayo hindi na po sa patiktik kundi i-include na lamang po namin syempre sa pinned comment or kaya dito po sa description ng videong ito at doon na lang po namin kayo iisa-isahin. Okay? So makikita nyo na lang po ang ating mga uh, solid HTV channel members na pasasalamatan na natin doon sa description na lang. Okay? At malalaman ninyo yan uh, sa mga susunod pang nagawa na ng ating mga admin and uploader. Second story na po tayo guys. Siyempre dito po sa SHS. Welcome sa mga bagong dating. Ito naman po ay kwento ni Ninya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So, may... Binabrowse ko tong kwento niya. Uh, something about crime ang nangyari po. So please, ano lang po tayo ha, ah, sa mga medyo masiselan. Sabi ko, uh, listen at your own risk at medyo sensitive ito nga laman ng kwento ni Ninya. So sabi niya dito, ang kanyang ama daw po noong September 23, 2003 ay pinaslang sa kanyang sariling bahay at around 10 a.m. 29 stab wounds daw po ang tinamo ng kanyang ama at ang motibo ay robbery. Yung 21-year-old pa lamang daw noon na magnanakaw ay naghahanap kasi ng mga importanteng gamit na pwede daw po niya or mga valuables na pwede daw po niyang manakaw sa bahay. Sinasabi din daw po base sa mga record na drug addict daw po itong magnanakaw na to. Ang nangyari kasi ay nagpang-abot po sila ng tatay ko sa loob ng bahay. So dahil doon, nagkaroon daw po ng uh, syempre nag-struggle sila, uh, nag naglaban pa nga daw po sa loob ng bahay nila pero mas malakas kaysa sa tatay niya yung magnanakaw. 56 years old na kasi si tatay ko noon. So anong laban niya against the 21-year-old na pedicab driver slash construction worker? We had no idea kung sino yung taong iyon and his existence until the killing happened. Two days before the crime, nagtaka ako dahil nag, nag, nagsabi o nag-abiso yung tatay ko na hindi na daw siya magtatagal sa mundo. Marami na daw po siyang nararamdaman na sakit. So I cut him off and told him, tayo wag mo na ngayon My father looked at me and told me, hindi natin alam ang ating fate. He said he was ready to go and he requested me to always pray the Holy Rosary. So nung matapos na nga po yung brutal na pagkakapas lang at pagkamatay ng aking ama, I silently asked before my father's coffin to help me bring justice para sa kanyang untimely passing. And then days passed, wala kaming naging lead sa suspect except sa isang mag-asawa who happened to see a person na tumalon sa concrete fence namin at meron daw pong blood stain sa kanyang shirt. Hindi po pamilyar sa amin yung mag-asawang yun but they they can identify yung person kung sino yun. Frustrating talaga Sir Red. Maski yung paramdam din ng tatay ko after his burial, wala. Then one day, a group helping us find a suspect visited our house and mentioned a name na pinaniniwalaan nila na siya ang pumaslang kay tatay. Nung minention po nung grupong iyon yung pangalan, hindi po namin ma-explain kung bakit halos lahat ng mga alagang aso ng mga kapitbahay ay bigla po o nag-start na mag-howl. As in, alulong ang continuously talaga. Believe it or not, Sir Red, that was the start of tatay's paramdam sa amin. Tumatawag siya sa nanay ko early in the morning katulad po nung ginagawa niya sa tuwing dumarating siya sa bahay. Meron nga din pong mga nadidinig na footsteps around the house lalo kapag madaling araw. Yung mga panaginip ko, nagkakaroon na rin po ng malinaw na imahe na kasama siya. Hanggang sa isang panaginip ay dinala ako ni tatay sa isang vast rice field. Tanong ako ng tanong kung nandun yung taong pumaslang sa kanya at tumangon lamang po si tatay. Hanggang sa nagising na lang po ako matapos nun. Nanaginip ulit ako, nanaginip ulit ako at si tatay din po yung nakita ko. Nakaluhod po siya sa altar and ako po ay nasa likuran niya begging him to run before siya mapatay. And then sabi ni tatay, tanggap na daw niya ang kanyang katapusan. After 57 days sa kanyang pagka pagkamatay, nahuli po yung suspect sa rice field. Ah, nahuli po yung suspect at sa rice field daw ito nagtatrabaho. Nakita sa kanya yung mga sugat sa tiyan at kamay. And most of all, he was positively identified by the couple witness as the person na tumalon doon sa aming konkretong bakod at siya daw yung nakasuot ng t-shirt na merong bloodstains nung araw na pinatay si tatay. Noon si Red ay I did not believe much in those souls coming back for some unfinished business. With this experience, nagbago yung isip ko. Thank you at salamat po sa pag-share ng kwento kong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat ninya, medyo uh, na, alam mo yung nakaka durog lang ng puso yung ano. Ah, <laughs> pag ganitong klase mga kwentuhan kasi guys, syempre hindi, hindi, hindi naman natin pwedeng uh, palagpasin lalo na kung talagang untimely at merong gumawa ng kamatayan ng isang tao lalo na kung napaka-brutal at saka hindi naman dapat talaga, 'di ba? Buti na lang ang nangyari ay ganito. Kumbaga sabi nga dito kanina ni Nina sa ating intro, uh, justice serve beyond life. So kahit papaano matatahimik na siguro si tatay at sana bigyan mo pa rin kami ng update kung sakaling meron pa rin ba siyang pagpaparamdam after na mahuli yung suspect or dahil nahuli yung suspect, doon na, nanahimik na at hindi na siya parang kahit sa panaginip mo ay nagpapanamdam, wala na, wala, wala na kayo nadidinig ng mga footsteps o kaya yung parang ganun sa, sa nanay mo na parang ginigising siya, di ba? Parang ganun. So, buti na lang, di ba? Ito nga yung sinasabi natin na may perfect timing at saka pagdurusahan din ng kahit sinong gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen ng kanilang ginawa sapagkat naniniwala din talaga tayo na hindi nila ito matataguan. Kahit sabihin mo na ma- alam mo yung matigas yung puso nila sa ganito kaya ginawa nila ito. Uusigin pa rin sila ng konsensya nila eh to the point na hindi mo na matatagpuan at yun pala ay talagang parang alam mo yun sila mismo yung kikitil ng buhay nila para tumigil lang. Paminsan may mga katulad sa mga movie 'di ba sa mga serye ng mga nakakatakot. Sinasabi nila yung parang pinaslang mo tong taong to at mumultuhin ka ng taong ito hanggang sa parang siya yung nagsisilbing tigabulong at siya yung talagang konsensya na nagsiserve as conscience mo na uh, ah, magsumuko ka na, uh, kailangan mong harapin yung ginawa mo para pagbayaran mo, di ba mga katulad nun. Uh, mabuti na lang talaga kahit papaano. Case closed ang nangyari dito, di ba? Nakakalungkot, may mga ganito po talaga nangyayari. At sabi nga natin, uh, di ba meron na rin tayo finiture dun sa Hilakbot Haunted History kung nyo po matatandaan, yung mga uh, victim ng mga crime na sila din po yung nag-solve ng kanilang sariling kaso, <laughs> 'di ba? Masyadong masyadong alam mo yon, hindi ka panipaniwala para sa ilan, pero believe it or not, para sa mga nakaranas katulad po nito si Ninya, eh meron at meron siguro talaga, 'di ba? Dahil meron talaga na parang hindi matatahimik hangga't hindi talaga napagbabayad yung gumawa nung certain na crime doon sa isang tao. Di ba? Medyo nakakadurog ng puso pero kahit pa paano naka, may good news naman, di ba? Anyway, maraming salamat sa mga channel members, sa mga silent, listen, silent listeners po natin at ganoon na rin sa iba pa po natin mga kasama dito. And last last story na po tayo para po sa ating subscribers, si Lakbot Stories. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ang bigat sa loob, grabe, hindi ko kinaya yung kwentong yun. Anyway, uh, sabi niya dito na share daw po natin noon yung kwento tungkol sa patay na relative na humihingi o kaya kinukuha yung kamay mo sa panaginip. Meron daw po siyang same dream nung siya ay 10 years old pa lamang. So ang setting po ay ganito Sir Red. Ah, ang kwarto ng mama ko po, uh, sa kwarto ng mama ko po which is siya lang ang mag-isa na natutulog noon. That night, sabi niya sa akin ay kung pwede ko daw, buwas, pwede ko daw ba siyang samahan since may TV naman din doon kaya talagang umokay ako. I remember na medyo late na ako nakatulog noon dahil talaga sa only time ng panonood. Na naginip ako about sa lolo ko na I never had a chance I never had a chance to see in person or to meet in person kasi namatay na siya. Sa mga pictures ko lang siya nakikita and naririnig sa mga kwento dahil sa mga parents ko. Ang itsura po niya doon sa panaginip ko ay naka-smile siya sa akin and maaliwalas ang mukha niya. Tapos parang glowing siya. Yun bang parang usual na port- uh, portrayal ng mga mumu sa TV. Again, we never met but somehow alam ko, alam ko po na siya yung lolo ko. Ang set is nasa ibabaw ko siya nakatu- nakalutang. While nakahiga ako, para din po siyang nakahiga pero nakaharap sa akin. May distance yon at ina- inaabot po niya yung kamay niya. Or iniaabot niya yung kamay niya sa akin. Hindi naman po siya nakakatakot and sa panaginip ko hindi po ako natakot talaga. Tapos, sumama daw ako sa kanya. As in walang words but it seemed na alam ko na yun yung gusto niya. Inabot ko po ang kamay ko sa kanya and then nagkahawak kami ng kamay. Nakatingin ako sa kanya pero somehow habang nakahawak na po ang mga kamay namin ay bigla, bigla akong natigilan at napatingin sa mama ko. Bigla kong naisip si Red na papaano na si mama. Kaya bigla ko pong binitawan ng kamay ng lolo ko. Pagkawala ko sa kamay niya ay nagising din po ako sa panaginip at niyakap ko ng mahigpit si mama. Nung umaga si Red sinabi ko po sa mama ko yung panaginip ko at sabi niya ay magsindi na lamang daw kami ng kandila at magpamisa sa simbahan. Hindi naman po ako na-puzzle doon sa panaginip ko pero I sometimes think o thought na baka second life ko na to ngayon. Meron pa po ako ibang weird na dream at sa next time ko po ito ibabahagi. More power po sa inyong program. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong inyong ibinahagi. Uh, si Rona, Ninya at saka si Menchi. Uh, medyo ang hirap kasing ano no, ang hirap nating timbangin yung kwento natin ngayon, yung line up natin ngayon kasi talagang masasabi natin na um, ang ganda ng pagkakasulat ng mga ito tsaka kahit paano hindi tayo nahirapan. Maraming salamat sa tatlong ito at ganoon na rin syempre iniimbitahan pa rin po namin ang lahat na sana po ay makapag-VM na rin kayo sa inyong mga kwento at kung gusto niyo naman kung hindi kayo marunong syempre na mag uh, alam mo yon mag-adlib o kaya ikwento ng diretsahan ang inyong story or nahihiya kayo mag-record, why not isulat nyo na lang at same email lamang pagpapadala ng VM at ng inyong mga stories. Sindakstories2008 at gmail.com lamang. At ganoon na rin po sa mga kung nakikinig kayo halimbawa sa ating mga podcast, uh, meron din po mga tumatawid from podcast to YT channel natin and uh, vice versa. Uh, ganun din po, same email. Kung gusto niyo naman sa Facebook, why not? Sa Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories. Maraming salamat sa kwentuhan na naman natin ngayon at sana po ay ganun din yung ating mga tigapakinig dyan na nag-enjoy at ganun na rin syempre sa lahat na rin ng mga uh, regular listeners, mga OFW nating minamahal. Saan man kayong panig ng Pilipinas, ng buong mundo o kaya syempre ng kung anumang dimension ka naroroon. <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Ako po si Red, mag-iiwan ng I love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.